Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. A, smo prišli kot skupina animirati malo mlade na ulici, pač tisti, ki ne grejo na delavnice, da imajo tudi nekaj odstičnega. No? to je to. Smo ena skupina iz Dolenje Trebuše in smo si dali uh, ime Filiorum Dei, kar pomeni Božji otroci. Pač, ki nas najbolj opisuje, smo zelo krat uporabljali tudi tole ime. Tako da zato smo tu zdaj kurco pa pol, dokler so delavnice, pa se bomo pa udeležili maše pa um, programa naprej in potem bomo sodelovali še pri pač izhodu mladih nazaj prot domu. En tak poslovilni ples. No. Uh drugih nas je povabil, če prišli sem, da malo vidijo, se spoznajo z novimi prijatelji, dobili pa to. Ne bi me iskal, če me ne bi že našel.